пальці стисли йому потилицю. Підпишеш, голубе, а більше нічого від тебе і не вимагається. І нічого ганебного тут немає. Це точнісінько те саме, що ти допіру мені розповів. Я тільки підсумовую. І Юйо покрутив головою, щоб вивільнитись. Пустіть мене ви, навіжений. А вже ж навіть більше, ніж ти собі уявляєш. Тут, Гюйо, тебе добре знали, і нам було б неприємно длубитись в наших давніх справах. А тобі тим більше. Дирекція Air France може бути невдоволена, дізнавшись, що один із їхніх фахівців найвищого розряду до роботи у них проходив стажування у буцегарні. Ти ж, певне, забув подати їм довідки про цю свою діяльність авіаційні підприємства не вельми панькаються із людьми сумнівної біографії. Ви не маєте права. То, то дорожчі юності. Я розплатився, відбув свій строк, і з тих пір мене більше немає в чому звинувачувати. Тепер ніхто не може дорікнути мені минулим. У 1981-му мене амністовано. В моєму листку судимості. Нічого цього вже немає. Компанія перевірила, перш ніж взяти мене, він чистий. Дарке слабив пальці на потилиці Гійо, одначе не давав йому підвести голову. Це правда, мовив комісар. Офіційно все стерто, але ж який-небудь настирливий газетяр може покопатись у минулому. Інколи такі газетярі натрапляють на людей з доброю пам'яттю. Твої справи сягають 1978 року. Операція з Гашишем і 79-го дрібна крадіжка в універсамі Блуа. Скільки загалом тобі дали два роки? Комісар відпустив його шию, проте Гюйо не піднімав голови. Щосили сціпав зуби, аби не закричати від огиди до самого себе, бо він, по суті, вже зважився. Три роки. Відсидів два з половиною до 14 липня 81-го. Увійшла секретарка з портативною друкарською машинкою в руці і текою під пахвою. Сіла за столом, готова під диктовку дивізійного комісара Дарке записувати показання свідка Іва Гіо. Трохи згодом технік поставив свій підпис внизу на аркуші, де було надруковано, записано з моїх слів правильно. Іву Гіо. 8 січня, 14 годин 30 хвилин. Потім усі вони зникли, не сказавши йому жодного слова, навіть не глянувши на нього. Він почував себе мерзотником, нікчемою, нікому не потрібним, таким самим порожнім і занедбаним, як ота кімната в панельному будинку. Автобус довіз його до кінцевої зупинки вокзалу Дольней. і в Гіслен мешкали недалеко звідси за торговим центром у квартирі, де раніше Гіслен була з Жераром Бланом. Вони познайомились на аеродромі і зійшлися, але жили не вельми дружно. Жерар не пропускав нагоди пофліртувати з іншими жінками, і траплялося це доволі часто. Ів у той час мешкав у кімнаті на першому поверсі невеликого будинку у похмурого поштаря, який викидав у сад з вікна другого поверху геть усе, що в нього ламалось: млинок для кави, електрорізак, дитячі іграшки, транзистор. Туди ж летіли несправний телевізор, пральна машина і інші зіпсовані речі. Грядка цибулі під вікнами Гюйо поволі перетворювалась на смітник. Часом уночі, коли поштар був п'яний, його мучили спогади про роки свого перебування в Індокитаї. Тоді він ставив платівку з інтернаціоналом, вмикав програвач на повну гучність і, діставши рушницю, стріляв у протилежну стіну. Потім якось програвач і платівка зі світовим гімном теж полетіли за вікно і розбились об державий холодильник. Незабаром по тому приїхала автомашина, і чоловіки у білих халатах забрали поштаря, щоб відпочив од усіх тих кошмарів. Його жінка, зморщена, мов печене яблуко, іспанка, з якою її ніколи не перемовився більш ніж однією фразою, коли платив за житло, веліла пожильцеві звільнити кімнату. Холостяк у самотньої жінки це могло викликати плітки, і природно перебрався до Гіслен і Жорара тимчасово певна річ, поки знайде собі пристойну кімнату.